Mm-hmm. punya cerita dengan judul Wewe Putih Sing Bau Rekso Kedung Macan kiriman Albert Cimatres Sejati. nyoto sing tak alami taun rong ewu wulan karo tanggali aku lali Neng aku iling dino kuwi jemah malam setu sasi suro Manggene ceritane Kaya biasane bibar sembayang isak ko masjid sisih omahku Aku ngopi sinambing linting bako gawe rokok maklum urip neng desa yen orang duweni penghasilan maton e ngrokoke trimotengwe tegesing linting dhewe kopi tak seruput banjur rokok tak sedot hmm pancen enak tenan kopi bubuk anggone deplok mbahku senajan ora lembut kaya kopi gawean pabrik tapi aku yakin iki luwih apik tinimbang olahan mesin Biasane anggere bengi omahku gawe kumpul para sinoman, nanging bengi iki kok katone rodok sepi. Ora suwe banjur kancaku teko sebut jeneng masuk omah opo kondi omah sepi lah nek bocah nek pos ya gak nek cah nongkrong tak gawe nek kopi yo? matur suwon aku tas ngopi tok terus ngene iki ayo dene aku ya males gawe no kopi kue to lele <laughs> oh ya dulur lali durung pitepangan pangan jeneng kumu ing soko desa Prambon kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek mula dimaklumi yen logat kura bisa cara Jonegoroan wis ana sejam aku lan Yusuf jagongan ngalor ngidul banjur teko meneh tanggaku sing jenenge Yayan ayo nyetrum nyuluh iwa ae timbang turu sore ajake Yayan sing isih teko kadoan Wah, cocok iki. Banyu kali ya wis rada asat, mesti akeh iwake. Jawab e Yusuf sajak semangat. Tapi gawe colok di mari sapa? Tenang ae, aku duwe lampu petromak tinggalane Mbah Lanang. Isih kenek tak dandani wingi. Setrume aku yo ya duwe bar tak servisne akine awan mau. Wangi sulani iyayan mangkono. Oh iya, Dimar utawa lampu petromak kuwi dimar gedhe sing gawe minyak tanah terus dikumpul iso nyala padang. Biyen sadurunge enek listrik digawe acara-acara kaya slametan sak pinunggalane. Nanging saiki wis akeh sing ora nggunakake jalaran listrik ya wis ana. Barang disiapke kaya arit, setrum, petromak, kepis, ada iwak, banjur budal menyang kali sing kira-kira 300-an meter sisih etan desaku. Bismillah golek pangan muga-muga entuk akeh kena gawe lawu sesuk batinku sinambi jangkah metu saka ngomah katon sepi mampring jalaran adoh pomahan mung swara kewan mengising ngancane anggonku nyuluh ewak siji loro telu iwak wis tak wadahi kepis ora kroso mlakuku wis tekan sorwit besole sing diarani danyangan selakar biasane nek isore wit gedhe kuwi akeh iwake tapi bengi kok ora katon siji-siji yo banjur aku jawab marang penunggu pendanyangan kono Bah, jaluk iwake tak gawe lawuh. Ayo leren dhisik sambil rokoan karo ngumpa dimare. Ngajak Yusuf sing katon rada gelo mergo ora pati akeh olehe, padahal mlakune nurut kali wis luwe sekilo adoe. Banjur kabeh leren sisih wit besole. Sinambi rokok rokoan mbaku lintingan anggone sangu teko omah. Aku wong telu wis kulino metu bengi dadi rasa wedi wis ora dirasa turut panggonan wingit. Kira-kira wis setengah jam manggone leren banjur Yayan ngajak budal maneh. Yo, mlaku meh selak wengi. Kondone Yayan karo nyangklung aki gawe nyetrum. aku meneh kira-kira ana telung kilo anggonku nurut kali ngalor parane ngliwati alas uga tegal ora krasa aku wis tekan desa liya sing kletan gunung selakar kuwi mau kaline pase oleh etane desa kuwi kaline ngepangi wolanengen sakisore tempuan tawa gathukane kali kuwi ana kedung sing diarani dung macan mbuh apa sebabe kok diarani dung macan aku ora ngerti sisih kulon selawi metrono punden kang diarani siraman jarine mbah biyen kono kuwi tau digawe ngedusi demang desoku nalika arep dikubur mula diarani siraman tenan orane aku ora ngerti sak sekitare punden uga kedung kuwi pancen kondang angkeri pas oleh ngisore barongan orito dapuran orito pring dalah makpet dimarmati sak nalika langsung katon peteng dedek isup pitakoni Yayan. Mbah, coba tak kumpone. Wangsulane Yusuf sinambi mentas saka banyu. Bola bali dipompa ora bisa nyala, padahal minyake ya isih kedak. Coba digorono wae. Ujare Yayan sambil nuding watu sing ana pinggir kali pasir lore anggon kulungguh. Dilalah bareng tekan watu kuwi dimari murup meneh. Katon padang sakiwa tengene. Banjur aku lan koncoku njegur banyu meneh. Biasane akeh iwak sing ana kene, tapi kok iki blas babar pisan ora ana. Pikirku rada gak penak. Ora suwe banjur oleh iwak cengor utawa jenis iwak kutuk, lumayan oleh si jiritik. Pas teko ngisore barungan ori mau mak dimar mati meneh kaya sing wis-wis. Atiku mulai ora. Wis, ayo ngidul ae karo mulih. ujari Yusuf ajaira kepenak. Bareng aku esoleh oleh kidul kedung kuwi. Gimar dipompo iso nyala meneh, mak biar katon padang kabeh. Tanpa nosing, sing diweni gunem apa-apa wong telu melaku terus orangnya nyetur meneh mergawis krosok gak kepenak. kiro kiro 500 meter kedungku Yayan ngajak leren. Sinambi mompo dimar ben tetep padang aku nyemet rokok. kiro kiro 15 menitan anggone leren dilalak mak clorot-clorot kaya tatit utawa kilat sing mertandani arep udan pas ana ndure kedung macan mau kamangka kuwi mangsa tiga ranodan babar pisan muroh Muruh pitakonku marang wong-wong. Syah. Jawab e kanca-kanca kuliri. Wis, yo bali wae liwat dalan, pas liwat kali meneh. Olae yo wis lumayan kok e. ujari Yusuf sajak wedi. Banjur aku wong telu mlaku liwat dalan ana pinggiring alas kira-kira meh rong kilo adoe. omah wis jam siji digoreng orang kuai ya sego tiwule ya ijik akeh ujari Yusuf cocok ya nek tiwule disambel sing pedes lalape kemangi jan nyampeng tenan jawabku semangat mergo weteng wis krasa perih Hancur iwak diri itu digoreng orang rasa popo waktu iku liane weteng perih. Iwak wis mateng, sambel wis cemawis, sego diwul katon kemeluk mergo tas dipanasi kabeh njur podo mangan tapi aneh aneh iwak cengor sing oleh nek kedung macan ora ana sing wani mangan mergo wedi padahal sing gedhi dhewe ya mek iwak kuwi lah rasa percaya ngono-ngono kuwi kabeh ki wong iwak iki ya makhluke Gusti Allah kon mangan kok podo wedi ujarku karo mangan iwak cengor utawa kutuk kuwi mau. Wah, jane nak tenan iwak iki, kandhaku ning wong loro kuwi. Bubar manganan banjur aku pamit bali karo Yayan mergo jam telu isuk. Krasa keselan warek ndadene awak rasane pingin turu. Oh ya dulur, nek teras omahku ana amben to lincak pring sing biasane gawe nyantai. Ah, letak kene ae karo ngenteni subuh. mengkole nek kamar iso-iso subura tangi malan wong ya wis jam telu pikirku mangkono karo delene sirah ning pinggir amben aku nyandak radio nasional ngrungokake wayang dodok diadamu tak ludiro watu ra tinggal delangkang colong playu kelakon swata bali ora nganggo kuping iki mengku mbak sembah mireng ulun rasa kesel mergo mlaku tas nyetrum muga swara musik wayang kaya-kaya mripat iki ora kenek tak gawe melek mongko niatku gak turu ngenteni subuh nanging mak plus ku keturunan aku ngimpi aneh. Rumang sakwono wong wadon ayu gawe klambi putih, rambuté dawa karo raine sajake nesu weruh aku. Banjur wong wadon kuwi kandha karo getak-getak. Balikno anakku, balikno anakku, balikno anakku. Apa kowe sing melu aku? wong wedok kuwi karo glandang tanganku. Aku banjur mangsuli uga karo nesu mergo aku ora rumangsa nggawa anake. Anakmu sing ndi? Aku ora nggawa anakmu, aku ora ngerti. Kowe sapa? Banjur wong wadon kuwi meksa supaya aku mele dheweke karo nyekel tanganku. Aku berontak sinambi misuh sak banterku mak biar jenggela aku langsung tangi. Bapak uga mbak yuku banjur metu marani aku. ngelindur po nyapa kowe iki? Kok bengok-bengok? Pitakone mbak yuku mangkono. Ngimpi apa kok bengok-bengok? Pitakone bapakku kalem. Ora ngipi apa-apa, Pak. Jawabku ngapusi. Ora suwe dan subuh memandangi masjid sisih omaku Aku banjur menyat nek sumur wudhu. nanging aneh eh. kaya-kaya aku diwene rasa wedi campur gak kepenak sak bubare ngipi kuwi nanging aku ora pikiran aneh banjur aku salat subuh nek masjid biasane aktivitas awan iki ora liya ya mung endang-endang ning sawah sinambi golek risuket wedhusku. Aneh. Rasa wedine ati ora saya ilang tapi tambah nemen. Kaya-kaya nyandi mlaku ku sing ngetutne. Nanging aku ora crita sapa-sapa sampe bengi malam Minggu bubar salat Isya aku ning kamar wae supaya atiku tenang pikirku. Jam sulas bengi banjur aku metu nek emper terasku sambi ngopi lan rokok. Saya wengi saya sepi aku ngrungokke radio tak gawe nglipur atiku sing rasane ra karu-karuan. Kliwat jam 12 rasa wedine ati saya tambah nemen. Tak salat sunah nek masjid tae sapa ngerti iso ilang rasane wedi ucape batinku. Banjur aku menyat ning masjid sing sepi jalanan wis jam 1 Sakwise salat aku banjur wiridan ngamalke ilmu sing diijasane teko mursidku tansaya suwele kuwirit tansaya wedi rasane ati ora suwe kupingku krungu kaya ana wong akeh banget sing padha nggawa sepatu but ngubengi masjid sampe swarane krungu banter kuat hancur tak lereni anggoni wiritan. Cepet-cepet aku mulih terus melebut kamar. Sesuk bengi bubar sembahyang maghrib aku langsung turu. Pikirku sopo ngerti tak gawe turu iso ilang. Nanging pas jam rolas aku tangi. Aku iling yen durung sholat isak tapi rasa wediku kaya-kaya ora wani metu kamar. Padahal sak durungnya aku ora pernah duwe rasa wedi ngene iki. Bismillah tak niati sholat nek masjid sapa ngerti sing ganggu aku terus kalek. aku banjur nekat metu omah budal nek masjid salat isak tak bacutke salat tahajud banjur aku wiritan kaya wingi aneh suara kaya wingi teko meneh malah saya nemen kaya-kaya masjid arep ambruk Kanti mantep ing ati aku ndedonga marang Gusti Kang Akaru Jagat supaya didone teko barang alus ora sudo tambasan saya nemen rasa wediku aku banjur eling yen di, sing saiki wis tilar dunya. Adik saka almarhum simbok iku wong sepuh kang linuwih sing kondang ilmu jawane sebut ai jenenge Mbah Ning. Tak jaluk tulung bae saka ngerti lantaran dheweke Gusti ngijabahi. Batinku yakin. Aku banjur moro menyang omai pak diku sing omai jarak telung omah karo omahku ternai sisih kulonku. wis kaya biasane mbah niku awet bocah tekan tuwek ora tau turu sore kebeneran wonge pas ana emper lunggu sambi ngrungokke wayang dalang anom surata jodok dia damlu tak lu dira wah ora tinggal dalang colong plai kelakon swata mau bali ora nganggo kuping iki mengko mbah sembah mireng ulun Thank mbok aku ditulungi sambatku karo mbah ni sing kudune tak kudang Pak Di tapi sarene wong-wong udang mbah banjur aku melu-melu nyeluk mbah ora ana jawaban namung dem-dem tak sambi nyedot rokok klobote jeru-jeru banjur tak critake kedadian awit aku budal nyetrum sampai sing tak alami bengi suwe mbah ni ora jawab opo-opo banjur wonge mangsuli Jage aku iki sapa? Jawab e kaya-kaya wonge rumangsa ora bisa. Pancen wis dadi watake sing ora duweni rasa rumangsa, senajan wonge rumangsa iso. Banjur wonge mangsuli maneh. Aku iki ya mung nenuwun marang Allah. Jawab eh, kalem kanthi swarane sing gedhe ngatonake wibawane. Banjur Mbah umi-umi umik maca japa. Bismillahirrahmanirrahim. singgah singgah kalau pesat menungso lewat teken kukulo sani ngarep kaki mburi nini si rojo ganggu gawe marang aku aku anak setan abu lahap kang mangkoni pulo jawa suyang gori mocot jopo montro aneh angin kaya kaya teko sasat arep rubuh ke omah suara kaya gumlegeretan sarentep kaya rapedot-pedot persis kaya kembang api tahun baru Roso wedi kura kaprah sakwise maca japa mantra banjur disebul bumbunanku karo dosa piraiku sak nalika maklap biar biar kaya-kaya nok kilat putih mumbul teko sirahku disusul swara bledos mak gradak-gradak kaya swara watu krikil disawatne ana es bes emper omahe mbahmu dilalah kersane ngalah sak nalika padang atiku rempat dang kaya sing wis-wis aneh. Suara sing gemelgar sing ana dhuwur omah amung aku lan Dani. Mongko ing jero omah Simbah Wedok Turuga, gandeng kiwa tengen ya akeh omah sing kabeh isih anak turune Mbah. Suwe Mbah ni meneng tanpa ucapan sak bubare kuwi. Banjur dhewe ngomong kanthi kalem lan swara gedhe gambarake wibo kang dianggep wong lering sepuh ana desaku. Ngerti ya? sing ngentutne kuwe kuwi putih sing mbau reksa kedung macan umpama kok kasep utawa kowe turu gawe kloso utawa tikala pandan ora wurung bisa-bisa nyawamu kebawa mak jeleb dadaku kaya ambrol krungu jare mbah kuwi banjur wonge ngomong maneh jadu peh sregep salat wirid banjur mongso bangsa ngono kuwi wedi ngerteni ana kuwi ngono ya makhluke Gusti Allah nek duwe penjaluk langsung neng Gusti Allah. Beda menungso anger donga isik, mandek tekan malaikat banjur disampaikne nene pangeran. Ya urung mesti dikabulne. Aja kok kira yen kowe wis wirid banjur sin setan wedi, jin-jin padha wedi. Durung mesti ujare Mbah Ni paring pitutur. Besok menah yen oleh iwak cengor nek kedung macan, rasah digawa bali. Kuwi ngoni-ngone sing Mbah sapa no. mbok dadi iwak kaya sing mbok pangan wingi mula kowe ngipi kon balekne anake kondone mbahni krungu pitutur kang mangkono banjur aku sadar yen jin kuwi ya duweni alam sing ana batese antarane alam donya lan alam gaib mula rasa ganggu marang liyan yen ora pingin diganggu Tur suwun Mbah Ni, muga-muga Sang Hyang Menang maringi papan panggonan Kang Sayu asal syafaat saking kanjeng Nabi ing dinten kiamat linjang pitutur uga piwulengmu tak gawe teken anggonku mlaku nek donya iki muga-muga aku bisa ngemban pituturmu nalika jenengan isih sugeng wonten donya cukup semene dulur pengalamanku sing ora bakal tak lalekne muga-muga ana manfaate sing kena gawe tulodo suun salam jimat teko aku bocah galek 212 Salam misteri, salam Cimatres. Au.